Eta kanboko zapeza izanen da favorito garbia biaren itzulian ere hamar salderdiak bildu emaitzak ikusirik. Hauta gai zentrista, kontenta gertu da lehen itzuliko emaitza hauekin, badaki frantziako presidenzialen uaina alde izan duela, baina bere ustez ez da hori bakarrik. Vincent Bru. Je crois aussi que je bénéficie d'une réputation euh, d'homme modéré, d'élu local pragmatique. Nous avons besoin de cette voie de pragmatisme et de modération et d'une personne qui est amoureuse du Pays Basque, vraiment, euh, au sein de l'Assemblée nationale. C'est cette voie que je voudrais porter à partir du dimanche prochain. C'est une sorte de hold-up puisque derrière la République en marche sur la 6e circonscription, c'est en réalité le modem de François Bayrou qui avance masqué et qui, euh, dans ses meilleures années, arrive à faire 10% et qui, grâce à l'étiquette en marche, euh, progresse jusqu'à pratiquement 39-40. Euh, Triste eta kesu beraz eskuineko hautagaia bereziki miagitze bererian ere ez duelako irabazi. Beti ere bigarren itzuli bat izanen da bi politikarien artean helduen igandean eta hor ere kanboko osapeza baikor da. Je suis euh, confiant pour le deuxième tour, euh, sans triomphalisme. Je crois qu'il faut, continuer à travailler et de persuader nos concitoyens qu'avec euh, le président Macron, eh bien, il y a un espoir de changement. Je pense que nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à l'avoir compris et qu'ils vont ainsi pouvoir amplifier ce score du, premier tour. Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire, de mobiliser les électeurs de la circonscription, de leur dire si vous voulez qu'il y ait une opposition à un programme qui vous paraît soit trop libéral ou soit pas assez musclé au niveau régalien, que vous n'avez pas envie de vous faire plumer avec la hausse de la CSG, il faut aussi penser à mettre en place une opposition que nous représentons.